tawa kah Antikristo pa espiritum manta. Kuyas ikuna Amaya Dios pa mi ya kanin ni nihkunataha llapayantachu kreichi. Aswanga allintayapru ibaichik, Diospa otaq pa yachachisqan kasqanta yachinaykichikpaq. Achkallañam kay pachapi rikurimuchkanko, Dios manta kane nig kuna. runakuna. Kainapim Dios Dios Espiritunwan kaq taja Jesucristum caipachaman pachaman chihapruna chiqapruna dios pe Dios espiritum pe yachichishan hakachkanko. Jesucristuta mana chasqueja manam pe pe yachichishan kachkan. Payqa kachkan nyam espiritumpa kichik niya, antikristo pa hamunang mantaha. Ari payqa ñam kay pachapiña kachkan. Churillaykuna. Kan kichik. Niyam kankichik. kichik niya chay llullakuqkunataqa qamkunawan kaq llumpay atiniyuq hangraiko. Kay pachapi Satanasha, pisi atiniyuqllam. Paykunaqa kay pachamanta kasqankuraykum, kay pachapi TARIMANKO rimanku. Paykunataqa uyarinpas kay pachapi kaqmasillankum. Ñuqanchikmi ichaqa Diosmanta kanchik. Chaymi Diosta riqsiqa uyariwanchik. Diosta mana riqsiqmi ichaqa mana uyariwanchikchu. Chihap espíritu taja, enaspa pantachico espíritu taja. Dios ha kuyakuh kashan manta. Kuyas CUYANAKUNAN CHIKMI kuyanakuyga Dios manta kashan raiko. Kuyakoha Dios pachurinmi. Paija Dios tamrexin. Mana kuyakoha Dios tamanarexincho. Dios hariki LLANYAM. Dios nin chikmi zapayan chorinta kai pachaman kachamurga, pairaiko uiñai kausaini ohkanan chikpa. Dios nin chikha, kuya waskan chikta Kaima Manam nyuhan chikcho Dios taha kuya arhanji. Asuan hapay min nyuhan chikta kuya waspan kachamurga, si sichum chaynata jikra, PAS ñuqanchikpas divinchi. DIOS Diostaqa haykapipas manampipas rikurhachu. Sichum jikra, Dios na takiyachkan. Chaymi Dios hina kuyakuq kanchik. Dios huasqanchikraykum, yachanchik Diospi CHIKTA Chhaynataq paypas ñuqanchikpi takiyasqanta. Ñuqaykum rikurqaniku hinaspa runa runakunata salvanam churinta Dios taita tayta kachamusqanmanta. dios Diospa churinmi nispa dios Diosqa takiyachkan. Paykunapas Diospima takiyachkan. Yachaspanchikmi apipakuchkanchikña Diospa manja. Dios Diosqariki kuyakuqllañam, chaymi kuyakuypi Dios Dios Dios Dios paypitaqmi Dios Diosina kuyakuqña kaspanchikmi, puncha opeja manaña imamantapas manchakuzuncho. Kay pachapiqa Jesucristo hinam. Chihab kuyakuq kaspaqa, manam imatapas manchakunacho. Chihab mi chinkachinmi manchakuytaqa. Manchakuyqa castigotam apamuchkan. Manchakuqa manarajme Diosina Dios taja kuyanchik paipune puntata raikum. Pipas runamasinta Dios taja kuyanim nega llullam. Rikuchkashan runamasinta mana kuyaspaqa, imaynataq mana Jesucristo kuyangman, kuyanman. Jesucristom Dios ta kuyaja tapas, tapas ya, nispa.